Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя іх горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечарам сёння на шпацер па сваім мінску нас запрашаем драматург, рэжысёр, акцёр, мастак, Василь Дранько Майсюк. Усе твае назваў ці не, не ведаю, роды дзейнасці? Ой, усе. У нас у кожнага з нас думаю можна яшчэ больш родаў дзейнасці і, і прыдумаць і назваць таму што жыццё такое ж трэба быць усім патроху на ну, гэта хопіць так конечно на, на сённяшні вечар э, перед тым як э, распачнем непасрэдна э, шпацыр па тых месцах які сёння ты браў для гэтага маршруту ёсць шэраг такіх пытанняў звычайна я их задаю кожнаму хто з'яўляецца ў гэтай студыі у панядзелак прагуляцца по па мінску сваімі ўзгадаці як яно было некалі хаця магчыма гэта яшчэ не так і давно было по э, ты нарадзіўся не ў мінску акурат ты нарадзіўся удавы гарадку да гарадку хаця так. абсалютна ўражанне што ты народжаны ў мінску Праўда ну прычоска як такая тупога мінчаніна барада усы не, не ведаю так ты акурат наступнае пытанне такунд тупога мінчаніна А ці памятаеш э, тое самае першае знаёмства з мінскам сваю і калі яно адбылося э, памятаю на ўзроўні гукаў на ўзроўні фактур зараз патлумачу э, натуральна свой пераезд так добра вспомніць не магу бо мне быў 10 годзік калі мы пераехалі з давыд гарадка а мы бы курсіравалі паміж давыд гарадкова Масквой тады малыя мае бацькі 82 годзе яны ўжо асталяваліся ў мінску на вуліцы нкі маўра яе не памятаю але само імя янка маур мне тады захапіла у чатыры гады я пачаў вывучаць это пісьменнік і цяпер там мой самы любімы пісьменнік а я памятаю той перыяд калі мы жылі на курасоўшчыне вуліцы кіжыватава я памятаю калі прыязджаў дзед з давыд гарадка сядзеў са мною калі маці вучылася і здавала она вучылася на завочным і хадзіла на сесію а дзед мяне вазіў на санках у па, э, у сад на Про... Які сад? Е, не дзіцячы сад, а, а, а розсудоўны прыгожы сад просто праз дарогу вось. Не ведаеце, зараз он застаўся там пару дрэўцаў ёсць, але это было прыгожа. Мне падабалася сядзець у санках і слухаць фактуры гуку, як санкі едуць па снезе мяккім. Як санкі едуць было? Мне было тры гады. Я ўжо памятаю ты... гуку фактуры гуку, як санкі по этому лёзе, як па, э, па незаснежнаму тротуару. Мне падабаліся ты розныя гукі, я ад іх просто закалы па незаснежным тротуару ты можна навозе калі па асфальце асфальце па асфальце так так так вот мне усе вельмі вельмі падабалася і першы от мінск маё ўражанне это зіма і гэтыя розныя фактуры гуку а бацькі якім чынам з'явіліся ў мінск Ну бацьку размеркавалі пасля яго вучобы ў Маскве размеркавалі ў выдавецтва мастацкая літаратура і э, от мы перайхалі сюды спярша была здымная хата на янкі маўры пасля э, таксама такая напалуздымная на курасоўшчыне а пасля ў 87 годзе мы пераехалі на вуліцу Леніна у самы цэнтр я памятаю нам дапамагаў пераязджаць бацька беларускай культуралогіі Валенціна кудовіч і былі два грузчыкі даткі дастаткова вясёлыя хлопцы як з раману кузьмы чорнага я захацеў ехаць з імі А мать кажа не ну маленький хлопчык 5 год з нейкімі грузчыкамі а куды ж кажа хай едзе нармальные хлопцы і я ехаў з імі пасярэдзіне ў грузавіку чытаў нейкія казачныя вершы тады вучыў у владимира дубоўку яго казкі ім это падабалася вот это была такая незабыўная дарога у цэнтр з краю мінска А я вось акурат на пачатку двухтысячных добра памятаю Васіля Джанько Масюка ой які гуляў з з кім сабакам у па праспекце каля падпісных выданняў был іх там помуу зараз ужо не падпісныя выданні было такое было что там рабіў сабака э, сабака хомка французскі бульдог наш просто самы дарагі сябр вот навялікі жаль уже хомкі з намі няма ему вот ужо вот месяц назад такіго не стала ад старасці сэрца уже не вытрымала а тады хама вельмі любіў гуляць і любіў гуляць чамусь яго уцягнула ў бок да помніка на Феликсу Эдмундовичу Дзержинскаму, аднаму з аднакласнікаў Франціка Ляхновіча. Ад так? Леніна гулялі. Ад вуліцы Леніна мы выходзілі на праспект праз пераход і ён пёр проста да помніка дзяржынскага гэты скверык там заварочвалі міма па падпісных выданняў поўнае шчасце калейшай дварамі там абыходзілі і пасля да дзяржынскага там само сабой трэба было падняць лапку Ну, вось прывітаць яго і не толькі паднятай лапкай і пасля гэтага па праспе э, не па праспекце па бульвары ўніз уніз уніз ніз ніз там ужо дынама само сабой так стадыёны гэтак далей гэтак далей так што гэта быў любімы маршрут бульдога хамы дарэчы вось э, наконт э, тыповага мінчука я таксама ўсім гэтае пытанне задаю Таму што самі не мінчанін Ну як зараз ужо можа і мінчаніна можна назваць але з панаехалых у ці ёсць для цябе некае вугле тлумачэнне што значыць быць мінчанінам ці магчыма ввогуле гэта патлумачыць як гэта быць мінчанінам Ну цяжка так адразу сказаць там что вот э, я напрыклад жыў чатыры гады ў москве і что такое топова москвіч могу сказаць гэта такі калейдаскоп усяго это крышку ад Індыі крышку ад Кыргызстана крышку ад беларусі Украіны ўсяго это все будет тыповы москвіч это такая мазаіка некая вось разнакаляровая у нас крыху менш разнакаляровасці а больш такое аднатоннасці умоўно кажучы так шэрых колераў чорных колераў так ось колеру некага настроя без усмешки асабліва раніцай то Таму часам тыпоўмяншанне для мяне это нешта такое вось як персанаж да рэвалюцыйнай паэзіі Якуба коласа. Калі ўсё вот ось, ось, усе беды нашы вот тут на твары ёсць і жыццё боль. жыццё боль. Вот гэта можна сказаць. Але бываюць выключэнні, гэта мне вельмі рады. А ці можаш э, вось так ідучы па вуліцы адрозніць, э, хто сапраўды меншаніна, хто не. Ну, часам можна і памыліцца. Таму што нехта можа і зімітіваць это самага сапраўднага мінчаніна. Падумаеш мінчаніна, это аказаўся не мінчаніна з далёкага якога-небудзь Нью-Йорка сюды прыехаў. Але хоча не вылучацца. Вось аднойчы так памыліўся, падумаў, што хлопец з варшавы богу былі ярка-аранжавыя штаны, такія, які я сабе купіў варшаве. Хацеў бы, думаў, што толькі варшаве могуць быць такія штаны. Ну, я падумаў, ну, вас варшавы, ну, можа, з прагі якой-небудзь, ну, з кракава. Вось, хацеў бы так прывітаць па-польску там вітам пана. А ён мне: "Што, што, нічога не паніваю". Я зразумеў, меншанін, тыповы. Кажу: "З малінаўкі". Ага, кажу: "А, ну, всё, ясна, ну, цудоўна". Вот так што можна памыліцца. Мадрэчы, малінаўцы сёння яшчэ будзем таксама гуляць, але пазней, праз некалькі хвілін вернемся да нашага Э, шпацеры непасрэдна распачнем э, маршрут ад кафе пингвин ёсць пра што ўзгадаць і ввогуле кафе гэта ўзгадаць кого сёння няма калі ёсць пытанне на нумар 9705 чакаем ад вас пытанне альбом калі жадаеце выказацца э, знагоды таго маршрута які сёння прапануе Васіль Ттраньку Масюк альбо вашыя нейкія ўспаміны таксама звязаныя з гэтым маршрутам а Маленькая брукаванка. Нагадываю, что гуляем сегодня по Минску в компании с драматургом, режиссером, актером, мастаком Василем Дранько Майсюком. И вот первый пункт в нашем сегодняшнем маршруте – это кафе «Пингвин», якого сегодня нема. И вот для тех, кто не памятает, где это чудовное место, по вспоминах многих, где она находилась, расповеди, ласка. Кафе «Пингвин» цудоўнае добрае месца э, выгляд яго быў не самы прыгожы такая звычайная такая кавярня такого савецкага тыпу візуальна знаходзілася на рагу вуліцы Леніна і інтэрнацыянальнай раней на яе месцы это место ж тэатральнае было э, быў дом дзе было ўпершыню пастаўлена сялянка э, вінцука Дуніна марцынкевіча пасля гэты дом само сабой раз там была пастаўлена сялянка мужэй не таму ляснулі разбамбілі ўсь пачатку 80-х бацька мой гэта памятае глядзеў за ўсім гэтым я не памятаю вас вокны выходзіць э, дом просто ў суты ж бы вот гэта на ты месцы дзе гасці гасцініцы Еўропа ось от абсалют таму мы былі суседзямі самымі блізкімі кожны дзень туды выходзіў ось і першае што я патраціў на што грошы это было на марожанае от уласнаручнае купіў сабе ў 6 гадоў марожанае так было прыемна вось выбег з двара і набыў такая радасць была так што пінгвін для мяне звязаны быў з гэтым а яшчэ з тым што я там працавала вельмі мілая прадаўшчыца такая некая вясёлая яркая можа готы было 22 мне было гадоў 8 і она ўсё некіе вот нейкімі вершыкамі вот, вот, вот размаўляла са мной вершыкамі і прачытала мне ўрывак з аднаго вершыка вот які тады не ведаў а не ведаў я вершык умоўна кажучы не сядзіць у хаце хлопчыку малому клічу рэшка цягнуць санкі вот я, я, я забу хто гэта такі я, я не вучу беларускую літаратуру 8 год мне б это было нецікава а она а я бегаю бегаю туды сюды наоборот не сядзіцца у хаце хлопчыку малому я кажу А хто это вот вы прыдумалі адгадай адгадаеш <laughs> усміхнуся і я пачаў чытаць я пачаў э, падышоў да бацькі кажу бацьках хто ты напісаў а А што табе я расказаў ну шукай вось моя бібліятэка глядзі ось можа быть тут а можа быть тут быў сапраўдны квест ты может такі былі заляцанні адзін да аднаго ну вот можна вот тут тут так і за месяц я знайшоў гэтага аўтара так абрадаваўся вывучыў на памяць я расказаў ось за это она мне бесплатна дала марожна моя любимая шакаладная і таму для мяне это было першае прызнанне ў каханні вуснымі словамі якобы коласа там колас то мой для мяне самы романтычны паэт а Вось ты кажаш, што ў 6 гадоў упершыню э, сам купіў сабе марожанае. Так. Вось сёння дзяцей у 6 год просто баяцца выпускаць э, бацькі э, на вуліцу, просто гуляць. Тым больш ты жыў у цэнтры, так. на, на Леніна. То бок гэта было нармалёва гуляць у 6 год э, самаму ці не? Ну, у той час ўсё-такі это быў год 80 ну, напрыклад, восьмы ці сёмы, не было інтэрнэта, не было мабільных тэлефонаў, нічога такога не было, як можна кантраляваць дзяцей, таму не было і страху. Лівстікова, а, а дзе цэнтравыя гулялі ўвесь час? Цэнтравыя? Дзецьмі, ага. Я гуляў у двары, я выходзіў у сквер, у нас там быў сквер, так? Так. Э, там мы гулялі бегалі мы забегалі да кінотэатра перамога по інтэрнацыянальнай далей і за кінотэатрам была пляцоўка дзе можна было гуляць вось там і футбол там і за кінотэатрам дзе э, быў летні кінотэатр гэта так так так так так так вось там вот мы таксама так што так былі месцы куды для такіх вылазак не вельмі часта я все-таки быў не самы такі вулічны хлопчык але было а Вот. Ну, самое было приемное, это, конечно, набыть и смачное мороженое, бо я его люблю, и из рук такой прогожей девчины Аматрики Акубаковаса. Ну, это было у 6 годов. Так. А позднее же Рос никуда кафе Пенгин не девалось, и кажут, что в Огуле, по вспоминах многих людей, что это у свой час, в певный час стало в Огуле место встречи минских неформалов. Ты вот этот период памятаешь? А вот нешта слабаватае там памятаю нефармалаў. Там што напрыклад Сергей Пукс увогуле кажа, што у нейкім інтэрв'ю расказваў, што школьнікам ён баяўся хадзіць туды, бо хадзілі такія чуткі, што маўляў там нават шклянкі можна ледні венерычнымі хваробамі э, ну, захварыць. Мне яшчэ ў годзе 84, калі былі ўсюды ты аўтаматы з газіроўкай, я адзін раз хацеў выпіць са шклянкі, маці кажа не пі. Там жывуць страшныя бурбульбулы, і гэтый бурбульбулы залезуць да цябе туды вот у жывот ты будуць там танцаваць такое танга что ты не вытрымаеш просто будзеш там якатаць і ўсё і таму я памятаю пры гэтых бурбульбулаў і ніколі не браў чужыя шклянкі Таму над калі ў пінгвіне маглі быць тыя шклянкі маглі быць у руках нейкіх так званых нефармалу мне проста іх было шкада яны глядзеў як на такія творы мастацтва думаў бедныя. Што вы хутка ператворыцеся нефармалы, А я лепш возьму мороженое з чыстых рук цудоўнай дзяўчыны і паслухаю вершы колас. Чаргом разам не сядзіцца ў хаце хлопчыку тоже верш чытала. Розная яна ведала на памяць новую зямлю. І розныя урывачкі адтуль вось то ж яна поступала на настаўніцы каб все даведаўся беларускай літаратуры а е... так, падпрацоўвала такім чынам магчыма падпрацоўвала то есть она не поступила пасля працавала там а пасля яна кудысьці знікла я спадзяюся что она стала класнай 10 педагагіней вось але вот колас першы раз я пачуў за яе вуснуў менавіта бацька паэт про коласа пачуў упершыню э, вершы пачуў <laughs> доўгую паэму ему было не да цытатаў колас он пісаў сваё вось я это слуху мне это падабалася але вот тады колас для мяне быў некашку бліжэй нават по сваёй вонкавай прастаце что тычыцца бліжэй тут неподалёк ад нас у хотел сказать, стоить. Некалі стаяла, так. стаяў будынак ВДНГ. Стаяў. З якім таксама у цябе ёсць э, пэўныя ўспаміны. Э, для тых, хто забыўся ўжо, альбо нават і не памятаў, дзе ВДНГ знаходзілася, гэта э, вуліца Янкі Купалы, непадалёк ад опернага тэатра. Што цябе звязвае з гэтым будынкам, з гэтым месцам? Ну, па-першае, магу сказаць, што я, як і ты, страшны кінаман, люблю самае рознае кіно асабліва фільмы класа б асабліва гангстерскія фільмы 30х 40х 50х А і калі ў Маскве калі мы бываем Маскве мы хадзілі на гарбушку так і набывалі ўсё там што нельга набыць у іншых месцах Інтэрнэта ж таксама не было альбо быў вельмі слабенькі то ў нас гэта было вДНг і хадзіў да аднаго дзядзькі як он сказаў он майор запаса то і гэтага маёра запаса у запасе было вельмі шмат розных класных фільмаў і я яго набываў і нейкія жахі драмы меладрамы кожны выходны хадзіў і аднаго разу так здарылася што ну звычайна хлопцы заляцаюцца да дзяўчат а тут для мяне пачала заляцацца некая дзяўчына Що, таксама прадавачка? Не прадавачка, не прадавачка. Я шчыра кажу, нават не памятаю. Можа, некая студэнтка ці што, можа, она бачыла мяне на выступе. Я іграў у гурце Жаба Каляіна, так? Ось. Вот некая такая прыхільніца з'явілася раптам. Мне спаша было прыемна. Ой, першая прыхільніца, класна, так? А пасля некая так пачала за мной сюды хадзіць. Я думаю, ой, а як же ж так вот адчапіцца? І так было неёмка, таму што ну мы ж рыцары, мы вывучым, мы не можам сказаць, як у той песні адчапіся хлопча ці адчапіся дзяўчыны, есть абы куды. Як это зрабіць? І, і мы пр праходзім мімо ВДНГ. Яна проста думаю, не ведала, што трэба пачытаць табе кубаковас. Ну вот не ведала, она пры тым такая была цудоўная, рускамоўная, она ўсё цытае, во там Ахмадуліну. Кла... Табе ўсе вершы чыталі, дзяўчаты. <laughs> ну так, так, так мне шанцавала вось. А я неяк не было ні да Цвятаева, ні да Ахмадуліны. Я вот думаю, як бы гэта вот вось вось. Зайшлі мы туды, а там было шмат народу і я не взял так неяк вельмі конечно по-рыцарску схаваўся у народе кажу, о глядзі что там такое клас она адвернулася я раз народе схаваўся бачу дядька мэр запаса і вот не поверыш я кажу выручайте и схаваўся под стол Он, прилавок. под прылаком мяне давно веду что такое куш неважно калі хтосьці хтось будзе пытацца мяне няма няма мяне кожам без праблем а Вось я там хаваўся, а ў гэтым былі нейкія старыя часопісы кіношныя, відэагіды, ўсё. І паўгадзінкі там гартаў ты відэагіды. Вось пасля вызірнуў, бачу нікога там няма. Дзяўчына сама кудысьці прапала. І гэта быў такі першы апошні раз, калі так вось уцікава подленька так э, уцякала такой цудоўны вот дзяўчыны спадзяюся што ўсё яе пасля было выдатна она знайшла таго хто ўжо ад яе не уцякаў наадварот бег да яе і все там склалася добра было просто рэпертуар крыху памяняць ну, рэба было Ну я ж тады быў таксама такі дастаткова вот альбо я куб колас альбо жылка альбо ніхто не вот так вот такія будут тады ну фундаменталіст пачак успаміны ёсць про гэтае месца месца гэтага сёння па вялікім рахунку няма шкада што няма вДнг там що я ж чуў розна меркаванне некаторы кажуць ды наварды добра што нарэшце <laughs> прыбралі гэтую гаргаруваць Ну мне шкада таму што сапраўды па-першае вот такі ўспамін он заўсёды грае сэрца у нечым так что ты вот дзесьці хаваешся тебе не знаходзіць часам прэмна калі тебе не знаходзіць так і конечно ну это было звязана з кінематографам шмат чаго там было куплена амаль што усе мае дыскі якія жа захоўваюцца дывізі гэта я набываў там на этом э, вДнг таму можа будынак не меў архітэктурнага класнага значэння А мне здаецца класна першы будынак такі шкляны ў мінску А можа быць так вось ну все казалі што ну, параўнанні з іншымі так можа, там... каб памыць яго дык можа він быў лепш бы выглядаў Ну вот, не мылі тады а каб яшчэ расфарбаваць вось то мне яго шкада як, як, як успамін майго дзяцінства юнацтва маладосці конечно бо зараз ехаць туды дзе вот ён перамясціўся ну неяк лянотна мы перамесцімся праз некалькі хвілін у іншае месца пакуль што зробім паузу нагадаю нумар для смс 9705 перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка гуляем сёння па мінску з Васілём Дранком і сюком нумар для смс 9705 акурат ёсць э, паведамленне дзякуй спадару Васілю за парасон ці можна паслухаць серебряную свадьбу не паслухаць нельга таму што праграма па заявках скончылася наконт э, падзякі спадару Васілю перадаю што за парасон Ну, <laughs> парасон. Той самы знакаміты парасон? Той самы парасон. Ну, не, ну, не, не адзін раз я дапамагаў з парасонам. Вось, калі быў душ, і мне дапамагалі. Гэта таксама. І плюс таксама парасон, это быў такі, быў такі дзячы цэнтр. Парасон, а я выкладаю акторскае майстарства дзецям бо то самае добра калі уця стрэс ты стомлены ніякі дарослыя дасталі ідзеш да дзяцей ім выкладаеш Вось таму это хутчэй за ўсё падзяка за адзін з дзіцячых цэнтраў які называўся парасон Вось і вельмі прыемна што пра это памятаюць якраз мы ім быў цэнтры мінска калі не памыляюся на кубышава то і это былі класныя ўспаміны ёсць яшчэ паведамленне ад э, Сергея друг э, ты быў першы Сергей зараз так, Сергей Сергей номер два э, тут нават я як напісана так і зачытаю там що я не ведаю як на беларускаму гэта перакласці тупой угрюмый город а тут я уже падумаў что а город ясна так уже напружыўся не тупой угрюмый город люди такія люди так баленок написаў 63 то гады 63 то я не, не ведаю что mm -hmm. я могу сказать спадару Сергею что любы город ён роўна такі як мы яго успрымаем мінск можна побачыць і тупым угрюмым а можна побачыць карнавальна радасна дзе яго такі можна побачыць подкажы карнавальна радасным можна его побачыць э, ну хотя бы перыяд хотя б. ну перыяд хотя б джазавых фестываляў каля ратушы калі ты ходишь слухаешь цудоўную музыку все такі радасныя такое адчуванне что ты нават не ў мінску какой-нибудь якім якім-нибудь мадрыдзе вечэрнім дзе ўсе выходзяць таксама наш пацыр радуюцца нешта ядуць п'юць і ёсць пачуццё агульнага шчасця вось мне вельмі падабаўся той перыяд этот летні так вось калі вот у нас там адбываліся канцэрты мы з валярыны вот вельмі любілі там хадзіць натхняцца гэтым народам у натоўпе ось дзесьці цяжкая музыка гужы дзесьці джазавая дзесьці там яшчэ штосьці такое вось хочется каб паболей было такога вось тут рэчы акурат жыў каля ратушы жыў вось у дзяцінстве што адбывала тады ратушы яшчэ по-моему нават і не не аднавілі ратушу так часткова дзяцінства ну каб там таксама быў бы якім-небудзь кафе пінгвіны была яшчэ адна цудоўная продавачка якая магла б мне купалам барадаваць а может быть спомніў бы што там было больш так выразна але здаецца там нічога не было Ну, там кожа быў нейкі вернісаж на... ну, можа вернісаж нейкі там ну э, сквер парк але нічого такого там ратуша ж з'явілася калі ў пачатку двухтысячных так ну, і так. спяшана ну, ты я так ну ты не успрымаў нам мне здавалось некай такой бы шкардоннай умоўна кажуць што зараз больш прывыкнуў да старадаўнасці Ну і веру што праз год 200 тоже стане помнік архітэктуры за котам 15 цеква стагоддзя все будзе ввогуле класна узгадаў ну, той часовой вечарына лек это сёння сёння іх там не было як няма сёння і у нейкай ямы для мяне загадкавай ямы каля чужаўскага зоапарку што гэта за яму якую ты ўключыў у сённяшні маршрут яма каля чужаўска зоапарку кожны мужчына мусіць э, рабіць пэўныя памылкі каб пасля іх не паўтараць не мне табе казаць конечно так такмы не ну ёсць нейкія такія памылкі напрыклад памылка что калі ты э, гуляешь дзяўчынай то а эта дзяўчына ну афіцыйна знікнуць іншым хлопцам Ну, нельга гуляць дзяўчынай у якой іншы хлопец правильно это неяк ну ты ну, не это не нічого можна але ну, наступства могуць быць наступства могуць быць так але калі ты яшчэ малады зялёны напрыклад 21гадовы так ты дабіш цікава як ты гуляць дзяўчыны якусь іншы хлопец на што вы таксама хоча пагуляць так вось а хлопец вялікі хлопец ну ледзьве не боксёр все класічна а дзяўчына жыве ў чужоўцы я таксама шмат хорошых пацаноў потрапіў чужоўку она меня запросила на спатканне а сябр мне так кажа не есть туды не е ты что дзяўчыны хлопец боксера намаль жанаты что ты робіш не трэба я поехал так я поехал мы за гулялі там вось і раптам я адчуваю тут чую фактычна что некі голас она кажа блин это серёжа я зразумеў не трэба тлумач что-то за серёжа вось мы ідземе так унутрана сцяўся зразумеў зараз нешта будзе цікавае драматургічна вось не ведаю для каго больш цікава і адчуваю что кудысьці падаю я думаю ну все это провал оказался реальный провал у этот час мы гуляли каля чижовска зоопарка там рабочие э, рыли невялічкую яму так одну на невялічку там полтора метра так а я я упал пропал да была полная цемра мяне не знайшли там тихо сидел у гэтай яме дзякуючу богу быў жывы здоровы вось І вельмі радуюся, што так все сталася, Серожа абалдзела, он ідзе чуе нейкі галасы, вух нікога няма кажа, ты з кім хадзіла, Ні з кім я тут адна была, што ты ввогуле тут чапляешся. Вось. І так все цудоўна разышлося пасля вылез за этой ямы вось і зразумеў что малайчына что зрабіў гэтую памылку каб пасля тых памылак не паўтараць ввогуле чужоўка э, такі мікрарынакі многія ввогуле абыходзяць не ну чужоўка класны мікрарайён я Чым? Э, ну, я, я... Кажу, я не кажу што дрэнна, просто цікава чым ну чым ну напрыклад там была там была цудоўная і ёсць мастацкая школа я ў той жа перыяд фактычна ну можа крышку пазней я так я там замяняў аднаго настаўніка э, выкладаў гісторыю мастацтву І там быў цудоўны дырэктар, прозвіш яго было баламату, такой рускі такой хорошы, грустны чалавек. Вот. Ён вельмі любіў мастацтва. Аднойчы я прыпёр сваім э, вучням, а мне былі вучні з першага класа па 9 клас, быў, па 10 клас было ввогуле галава такая была э, дурная. Вот. Я прыпёр нейкі альбомы па экспрэсіянізму, імпрэсіянізму і так далей. Зайшоў на пачатку занятка баламату, кажа: « О, у вас альбомы і пачаў гартаць это хорошы художнік і это хару і весь занятак он прагартаў альбом вушні так глядзелі на яго і я таксама і занятак прайшоў просто шыкоўна ён назваў прозвішчы все іх запомнілі бо ніколі ад яго не чулі таких мастакоў вось і я за этого полюбіўшы больш этую чужоўскую школку Таму для мяне шко... чыжоўка это сцырыцца з тым што я выратаваўся ад баксёра сярожы э, і з тым што я у меня быў першы педагагічны вопыт з дзецьмі які яшчэ месцы э, у цябе можна пазначыць як месцы спатканняў якіх сёння натуральна няма спаткання магчыма кахання Альбо месцы гэта ёсць але там зараз але э, ўжо не тое але зусім не тое <laughs> тое не тыя так ну магу сказаць что у аднойчы у акадэміі мастацтва калі мы здавалі нейкі спектаклік я вучыўся на рэжысуры эстрады і быў вельмі вельмі вельмі вельмі такі паказ цяж цяжкі складаны уже нават не памятаю што там показывалі і было ўжо цёмна гадзін 8 вечара і я сядзеў на падваконні і раптам якая заходзіць студэнтка была цемра над не веду хто гэта вось як спотыкнулася я я прыабняў пацалаваў і моўна кажучы она адказала пацалункам я нехта паклікаў нагэй сюда давай і она знікла і для мяне это было для мяне это было просто поўная паэзія не веду хто мне было не, не, не было цікава хто это так восьось это было секунд 5 восьось і гэта месца для мяне для мяне было пэўны перыяд вельмі романтычным пасля падваконнік перфарбавалі там пачалі вучыцца іншыя студэнты і это страціла ўсю рэчы дару так? для слухачу які э, не зусім разумець як такое магчыма раптам у навучальнай установе каб абняць пацалаваць нейкую дзяўчыну у цёмным пакоі таму што сцены на тэатральным факультэце сцены у аўдыторыях пафарбаваныя ў чорны колер так, такі столя так, белая падлога, падлога колеру ночы так і і калі вокна ў... фанера у так. вокнах калі, вось... калі змрок вечаровы дык ввогуле тады там хочаш не хочаш ты пацалуешся я дарэчы першы раз калі прыхуміцкі хадзіць мой чую на, ну, каля, на праспекце такі будынак прыгожы і раптам все вокны чорныя что там чаму не, не працуе гэты будынак ці што пакуль там сам не апынуўся насамрэч на ну, шчыра кажу часам не хацеў скіль там вышыўся ўзяць фарбу кінься аранжавым колерам расфарбаваць ну, сцены курсе на першым на другім а пасля нічога прывыка <laughs> А як шахтёры працуюць э, дарэчы ёсць яшчэ одно месца э, я так разумею у назве якога ты э, не зусім упэўнены Хаця думаю што калі раптам што могуць слухачы падказа на 705 что за піўбар світанак каля цэнтральнага Вось хай слухачы падкажуць там што гэты піўбар калі вы заходзіце у цэнтральную краму якая ну, цэнтральніка э, два ўваходы справа з лев першы ўваход які каля сённяшняя макдональдса вось вы заходзіце уже рекламу зрабілі і адной ой і, і другую э, Ну так што рабіць жах э, заходзім і паварочваем адразу налево і і там быў піўбар світанак спускаецеся па лесвіцы ўніз там быў там былі стаячыя месцы восьось там было самае смачнае піва менавіта там я полюбіў піва і пару 6 гадоў ты марожаного пінгвіня сам так а піва у гэтым світанку умоўным умоўным так, калі... кажу так калі А позна я дарыш алкаголь пачаў так кры, па крысе крышку вельміваць па 200 грамм. Гэта ну першы курс універсітэта культуры. Але бачу у гэтым сэнсе ў звязку з э, першымі прыёмамі э, напою падобнага роду ўсё згадваюць э, перыяд у цэнтральным непасрэдна а ў цябе ты чамусьці цябе павяло не ў сам цэнтральны а з боку а ў цэнтральным шмат было народ там было не вельмі зручна а там унізе там такая келля своеасаблівая так там такі невялічкі пакойчык ты там стаіш п'еш сваё піва там вельмі самы смачны былі арэшкі і чамусьці заўсёды зараз раблю рэкламу артысту михайлу баярскаму дзесьці зводдаля гучала песня зеленаглазае таксі і колькі вот мы там сядзелі столькі нагучала без перапынку я думаю что песня хвілін 40 такая вось это закалыхва яго фронт і тэнар цудоўна пастаўлены Вось і там шмат што можна было абмеркаваць творчага вытворчага Вось там заўсёды можна было цудоўна пагаварыць чаму не пашанцавала з той дзяўчына з гэтай пашанцавала дарэчы калі мне папярэдні маршрут гэты сло так. напісаў што менавіта ў гэтым піўбары забываўся боль здрад забываўся боль здрад ну конечно была здрада а у каго не было здрад ну як ну здрады можна назваць не тое што хтосьці кагось што я там пабыў у вобразе таго самага сярожа не здрада была ў іншым што аднойчы мышы далёка не жанатыя глыбока глыбока не жанаты 20гадовы я і Масім Ілкін мы пашлі ў да дзяўчат праспяваць ім новыя песенкі дзяўчаты жылі ў інтэрнаце які каля кулька восьось і так добры мы спяваем одну песню другую трэця наслухаюць так класна так цудоўна вось і Там, рап... кажуць, дзякую хлопцы за канцэрт Дякую хлопцы за канцэрты кажуць роўна столькі колькі Масіму трэба 10 хвілін каб хуценька даляцець да свой інтэрната пакуль не і пакуль не зачыніцца умоўна кажуш і час у нас уже мало а мы так уже настроіліся что ўжо так вот, вот так. дзякую все да пабачай нам пора вучыць заняткі у нас заўтра семінар пора вучыць думаю дано ну, жартуюць Не, у нас семинар политологии. Да, песнями. А мы, мы думали, так им же подобалось. Они усмех... Мы разумели коварство, девушка. Не вер тому, что бачишь, что мол, накажешь. Вось. И так мы летели. Мне лететь не треба было. Я живу с батьками. Я на трале за компанию. А мы там и пиво за микрошкой выпили, и поели все. И мы як... бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. И после, как он поспел опошнюю секунду залететь в свой интернат, на завтра мы пошли в пивбар Светанок, и всю крылду мы один одному выказывали. На вот народилась песенка про таких девчат, якую мы рэпом выконывали на разных концертах і пэўнай катэгорыі хлопцаў які мабыць таксама такое ж перажылі такую задраду яна падабалася ну зараз таксама паслухаем песню правда не тваю а, с плейлістам і вернемся да размову праз некалькі хвілін а гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў гуляем па мінску сёння ў кампаніі з васілём дранькома і сюком э, у нас апошні на сёння пункт у маршруце гэта некая таксама для мяне загадкавая аптэка у малінаўцы і ўжо там няма што гэта за аптэка і ча яшчэ ніхто у праграме мінская брукаванка не прапаноўваў спыніцца для нейкай аптэцы тым больш у малінаўцы чым такая знакамітая гэтая аптэка ў малінаўцы ну гэта аптэка ў малінуцы на жаль не памятаю вуліцы таму што мы калі гулялі па малінуцы мы вот так вот ну, не глядзелі якія там вуліцы сярой у чужоўцы было спатканне э, каля за пачынаў так э, педагагічную дзейнасць у малінуцы што забыўся а у малінуцы а у малінаўцы малінуцы была некая танцавальная школа калі я памятаю а мы для наша гурта нам была патрэбная падтанцоўка у нам была патрэбна падтанцоўка нам сказал вот там одна дзяўчына выкладае ў нейкім цэнтры вот там танцы ўсё вот калі ласка паглядзіце мы паглядзелі мы прапетавалі з этой дзяўчынай над песенку одну зрабілі вось а пасля над э, мой сябар прапанаваў дзяўчыне давай там хоць танга цудоўная станцуем так і так яны танга это цудоўная станцавалі страсна так что дзяўчына не ведаю як я вот сейчас пайшоў піць каву А калі вярнуўся мой сябар кажа блин она мяне за плечо укусіла що ж ён так рабіў я, я, я, я, я ішоў піць каву я вярнуўся ўжо ўжо быў укусны плечы кажа сух это трынец потому что прабачыце это жах нейкі таму што яна укусіла мяне за плечо я танцаваў толькі танга вось ну можа зубы рэзаліся ці што бывае такое а у гэты час уго была дзяўчына ўсё давай яна не зразумее кожу я патлумачу што я пайшоў за кавы ты танцаваў танга тут укус что тут незразумела малінаўка моўна кажучы не слухаць па трэба нешта рабіць трэба кажу ну добра пойдзем на пойдзем пойдзем памалінуцца нешта вырашым пайшлі убачылі аптэку он кажа ну, мне не ёмка два я зайду аптэку я, я за, заходжу в аптэку там все усміхаюцца такая дама усміхаецца год 55 Вось я кажу добрый день добрый день скажите у вас няма нічога от вот ну вот с калі нехта пакусае она хто вас пакусаў там собака там хор там кот не не кот не собака не хор ну вот калі вот ну ну калі дзяўчына вот у у косіць есть што тады ўсе паглядзелі усім стала цікава кажу А што здарылася кажу ну я не ведаю я пайшоў у гэты час рабіць піць каву а вот сябра танцаваў танга і тут а кажу, а, як цікава цікава а паклічце сюды сябра паклічце паклічце пакажыце это экспаната я паклікаў сябра і на поўным сур'ёзе она так на ну, вот так у з усмешкай джаконды так гледзячы дала некі э, некую штуку націраць нешта намазваць некую таблетачку нама дала ну карцей як вся якая была стыпенленства можа таблетачка не нешта можа ад шаленства дала карацей уся стыпенда якая частка была яшчэ якой мы ў піўбары світанак не э, на творчасць не пусцілі не пусцілі э, мы пусцілі вот на гэтую справу святую і самае смешна што кажа дапамагло да пакуль шоу дзяку богу было лета там то нешта нацёрся там то нейкі укольчык то там некую таблетышку ўсё і дзяку богу ты след ад гэтых выдатных прыгожых зубак неяк так пачаў раставаць і да вечара амаль што растаў восьось Таму аптэка ў малінуцы вялікі дзякуй ёй там што ўпэўнена якінці іншы аптэкі маглі б спытацца што вы здзекуецеся ды гэтак далей гэтак далей А там была проста святая жанчына мы нават напісалі пра яе песню хацелі на 8 сакавіка праспяваць проста ёй прысці ў аптэку прайшло праўда два гады з таго часу прыйшлі а аптэкі там уже не было вот, не было каму не было каму спяваць таму вот хачу перадаць этой жанчыне што яна вот сапраўдны цуд она выратавала вот майго сябра і там проста высокая эмісія у якое напраўдала А ці ёсць у цябе ў мінску любімае месца альбо скажем месцы у якім табе добра альбо ў якой хочацца збегчы калі хочацца просто <clears throat> быць сам насам сабою любимае месца ў мяне зараз я люблю камароўку зараз я жыву каля камароўкі Вось і мне падабаецца весь гэты раён у Мне падабаецца ісці па вуліцы кульман і ісці туды у вот, бок гэта парка, дзе гуляюць сабак. Э, таму што там побач знаходзіць дом, дзе жыў Макссім танк, это мой любимы паэт. Мне падабаецца сам гэты парк. Вось Мне падабаецца на камароўцы там фалафельная, дзе працуе такі цудоўны майстар зізу. Вось яго можна сядзець, есці фалафель, працаваць за кампутарам. это крышачку мне нагадвае Маскву. Бо ў Маскве вельмі любіў заходзіць у кім-нибудь Макдональдсе, кунь кавярню начную вечаровую і там пра працаваць мне вельмі добра працавалася сярод народу у кавярні адчуваўся герой жывапісных палотнаў эдварда хопера амерыканца там заўсёды пало на палов пустыя рэстараны некі адзінокія людзі нешта там робіць мне это вельмі падабалася таму мне падабаецца камароўка за гэта падабаецца таму что там шмат народу самага рознага і беларускага не беларускага шмат можна пачуць розныя гісторыі Вось таму вот той раён дзе зараз жыву мне вельмі вельмі даспадоба побач філармонія таксама цудоўная дзе зараз з часа часу так раблю з класіка авангардам спектаклі музычныя там гэты раён мой любимы А чым для цябе мінск пахне альбо скажем з якім пахам асацыюецца вельмі цяжка сказаць таму што мінск гэта такая горад без свайго ўласнага стылю і нават можна сказаць без такой дакладна выяўленай гісторыі ён на лапіках пабудаваны так восьось быў умоўна кажа дом дзе по прайшоў спектакль дуна марцынкевіча сялянка яго выкінулі дом зруйнавалі і нешта зусім іншае здарылася как кавярны пінгвін так і весь мінск это вот метафора вот гэтых вот трансфармацый ён весь вот перабудаваны весь пераплана планаваны таму у у нечым ён можа быць нават і неутульны а часам гэтай неутульнасці ты знойдзеш той закуток які ты будзе вельмі блізкі менавіта закуток нейкі фрагмент таму вельмі цікава хадзіць по этому фрагментарнаму гораду і у сваёй галаве збіраць тыя фрагменту нікую одну карцінку умоўна кажучы наконт карцінкі кого колера ты твой мінск для цябе мінск мой мінск я вельмі люблю вясной якое пераходзіць у лет таму мой мінск такого складана смарагдавага колеру дзе ёсць і цудоўныя сінія колеры дзесь нават і ласасёвыя колеры вось гэта мой мінск э, вясною я ажаніўся над цудоўнай чалавек цудоўным чалавеку выдатнай паэтэсе валерыні куставай так вось уе была сукенка э, колеру васілька вось у мне быў пінжак ласасёвы умоўна кажучы прыгожа куплены варшаго няма звыклых нас все равно нешта васількова ласасёва дзебская там э, памаранчавы колер ці сіні э, вось жоўты вось чырвоны не васильковы мінск, мінск для мяне гэта і гэтыя цудоўныя колеры асмак мінска ну, ведаеш якусь скажем які прывожу заўсёды прыклад ўжо э, можа не дакучу гэтым але скажем у э, тым жа не ведаў парыжы напрыклад гэта булка не ну не у круасан так ці там у рыме гэта кава ось з якім смакам для цябе асацыюецца мінска смак мінска для мяне гэта ну я вельмі люблю паесці вельмі люблю выпіць але ўжо не алкагольная таму смак мінска калі я прыходжу да хаты стомлены радасны ніякі альбо які вось і заўсёды валерыны мяне радуй які-небудзь дзівосным коктейлем настойным на ягодах на мёдзе яшчэ на чым і для мяне вот гэты вот мядовая ягодная коктейль гэта нешта не такая незвычайная паэзія гастрадамічная гэта для мяне смак от майго района майго горада майго мінска тады адразу хочацца нешта пісаць ствараць выкладаць і радаваць іншых А ёсць месца якое стараюся выходзіць у мінску месца якое я стараюсь абгоць ну пэўны час абыходзіў пасля чыжоўку ось а так Ну, не могу сказаць, Таму што ну, не такога месца няма. Тады апошняе пытанне помніка каму ці чаму на тваю думку у мінску сапраўды не хапае. Ну дзякуй Богу, узнік ужо камень братам Луцкевічам а хочется каб быў і помнік Вось хочется каб быў помнік э, васславу івановскому каб быў помнік усім тым э, дзеячам нашага адраджэння які реально беспадманна нешта рабілі і дзякуючы якім вот все-таки это беларусь она ёсць і горад гэты ёсць і мы як бы як нацыя ёсць э, ты фраціша каляхновіч это владимир дубоўка ему помнік павін быць вялікі праспект владимира дубоўкі павінен быць ну у плюсы чаму гэтага няма знаш гэта будзе рано ці позна ва ўсіх іншых як бы краінах уже на ну, усім помнікі поставілі не ведаюць каму ставіць зараз помніка у нас яшчэ перспектывы касмічныя то Васіль, дзякуй табе за гэтую прагулянку. На, на, на сувязі з намі быў. Э, Непасрэдна тут, так. у студыі. Э, Умовна, карачы, гулялі па Мінску сёння ў кампаніі з драматургам, рэжысёрам, акцёрам, мастаком Васілём Дранько-Майщуком. Дзякуй вялікі за эту сустрэчу. Усіго самага сонечнага і радаснага ў тым цудоўным горадзе. show you